Dona Donazarriko sokona ostatuaren ondoan, bide nagusiaren baztegean iru hilabetez ikusten altzen miaketa eta xantiga. Mila behatzion eta irutan hoi eta mila behatzion eta irutan hoi eta amarkadetan, Jean-Luc Tobik miaketak eraman zituen donazaren. Termak eta erromatak akampamendu bat atseman zituen. Aldiuntan, INRAP, Prebentzio Arkeologiako Ikerketen Institutoko Arkeologoak iru hilabetez lanena izan dira donaza ajeen eta jonden aste artean miaketen emaitzak erritarei presentatu dizkiete. Bixente irigarain meaka zentroan lanena da eta historian aditua da. Presentak eta hortan zen eta erten dauku erromatar garaiko ahastoak atseman dituztela. Beraz, erromatar eh, eh, erri hori eh, obik ezagutu da eta estruktura berriak atseman dira erri hori, uh, pentsatzen da, lehen mendean okupatua izan dela, eta bigarrenaren parte batean, baina garatzen da lehen mendean. Eta hoartu dira, beraz, lehen uh, etxeak edo estrukturak uh, egurrezkoak uh, zirela, zutabeen ziloak eta atseman dituzte, eta ondotik hasten gira egiten, uh, eginez oinahia uh, errekako ahiekin eta gero gainetik uh, ahi landuagoa. Eh, gertu diren eh, strukturak bizkintez garriak dira, bezen ta atseman dute, uh, erri atseman dute kanalizazio batekin, euri uh, urak eta isu jarrazteko, eta karrika horrek eramaiten du justuki uh, dola beho urte atseman zen tehmetara, eta karrika horren baztegean beraz badira kolaturik etxeak, erromatak uh, etxeak, Eta azkerean, be, uh, lotual izan da, uh, erri hori, Tehmeri eta tobik uh, zituen beste uh, eh, muhu batzuek, horren baknean ere materiala atseman da eta beraz materiala azterketetara bidalia izan da. Eta horrez gain, erdiaroko ahastoak ere atseman dituzte donazaren. Bai, egin eh, dugu erri hori, erri horren okupazioa bigerre bukatzen dela, Tobik errantzuen atxeman zituela eh, soladura batzuk lau bos garen mendekoak, eta horiek berriz beraz miatu dituzte, hori berriz atxemana izan da, eta e, iduridu azken finean eh, soladura horiek erdi direla eta ez buka bukaerakoak. Beraz erdi aroa, behizeiten alda sei eta amar garen mende artekoa, edo amar eta amabos garen mende artekoa jakinez, sei eta amargarren mende artean, momentuko gauza biziki gutxi ditugula hemen, beraz azterketek janen dute segaraiko den. Eh. Konklusio nagusienetariko baterea zadu dute arkeologoek, badirudi bai arte ejomatak akampamendu edo gune militar bezala orkesten zen gunea, erdiarokoa dela eta ez ejomatak garaikoa. Orain miaketak bukatuak dira eta etxearekiko dute gunearen gainetik. Bixente irigarai. Bo, gero, be, mon, be, baimena emana izan zaio eraikitzeko gisaguziz, eta eh, gero arkeologiak egiten duelarik ere minaketak egiten dituelarik gisaguziz gunea du zenta eta eh, geruzaz geruza beti apalago joaiten da, beraz mujoak kendu behar ditu ikusteko azpian zer baden, beti beherago doa eta arkeologia, arkeologikoki hor datu guziak grabatuak dituzte, hartzen duzte argazkiak, marazkiak egiten, eh, hartzen duzte txantioi batzuk analisiak egiteko, hor datu guziak ukanen ditugu, gauza da gunea bera desagertuko dela. Ara gero bai mediazioa egin nahi bada, obeda gunea txikitzea, baina momentuko Ipar Euskal Herrian eh, historikoki edo arkeologikoki mediazio. Mediazio egiteko interes guti bada ene ustez. Jakin guti gora behera, bi urteren buruan inhap egiturak txosten bat, aterako duela datu guzien presentatzeko.